bin Nasr Es-Sa'di rahimahullah İbn İmam İbn Üthemin'in hocası sayılır. Sayılır değil yani en büyük hocalarındandır daha doğrusu. Yani Abdurrahman Es-Sa'di İmam İbn Üthemin'in en büyük hocalarından ve e, onu yönlendiren kişilerden sayılır. Diyor ki Allah rahmet etsin Es-Sa'di إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقادهم صدقه في كل ما قال وأن ما قاله كله حق والتزموا ذلك لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية الخبرية الخبرية نادر أي الله جل جلاله اسم وصفتları حق hata eden fırkalar veyahut da alimler. El-ameliye dedikleri fıkhi meselelerde. فَهَاُلَا قَدْ دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُنَّ عَلَى عَدَمْ خُرُوجِهِمْ مِنَ الدِّينِ Tamam mı? وَعَدَمَ الْحُكْمُ لَهُمْ بِأَحْكَامِ الْكَافِرِينَ وأجم و... وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم أئمة السلف على ذلك أي sahabe ve sahabeden sonra tabi'in ve etba'at tabi'in ve bu çizgide hareket eden İslam ümmetinin imamları ve özellikle dört imam ve bu dört imamın çizgisinde hareket eden alimler bu alimleri ne yapmıyorlar? Tekfir etmiyorlar. Çünkü demiştik ne demiştik? Muayyen kişileri tekfir etmek ehli sünnetin ve cemaatin adetlerinden veyahut da sünnetlerinden ahlakından değildir. Kimin ahlakından demiştik? Ehli bid'atın ahlak. Ahlakı olan şeylerdir bu. Ve İmam e, Şeyh Sa'di Rahimahullah diyor ki İnnel müteavvili min ehlil kıble ellezine dallu ve ahtav diyor ki ehli kıbleden olan Müslümanlar iştihatlarında hata edip veyahut da tevillerinde hata eden kişiler diyor. Ve bu hata ettikleri mesele ister haberi olsun ey itikadi yönden olsun ister ameli olsun, ey fıkhi meselelerde olsun. Fıkhi meselelerde bazı alimler fer'i meseleler diyorlar. Tamam mı? Ve buradaki el-haberiye söz konusu biz ne yap hani şeyde e, Tedmuriye'de genelde İmam İbn Teymiye rahimeullah bu tür şeylere değiniyor. El-ahbar el-haberiye dedikleri ey Allah Celle Celaluhu kendi sıfatları hakkında söylediği şeyler çünkü Allah Celle Celaluhu bir meselede haber verdiği zaman ve o mesele gaybi ise hiç kimse o gaybi meselede ne yapamaz? İçtihad yapamaz. Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu o meseleye açık bir şekilde değinmemiş. Dolayısıyla burada bu ilmi veyahut da haberi meselelerde kıbleye mensup olan alimler bu iki meselede bu iki meselede karar alırken ve bu karar almada hata veyahut da tevil yaptıkları zaman hata ederlerse bu şahısların tekfir edilmeyeceğine dair ashab, tabi'in ve etba'at tabi'in ve bu çizgide olan İslam ümmetinin alimleri ve İslam ümmetinin alimlerin çizgisinde olan onların öğrencileri ve şu ana kadar devam eden veyahut da Allah dilediği kadar devam edebilecek şekilde. Yani kıyametin kopuncaya kadar Allah Celle Celaluhu dileyinceye kadar bu çizgi böyle devam edecek. Ey bu alimler bu tür kişilerin hatalarından dolayı onları ne yapmıyorlar? Tekfir etmiyorlar. Ancak bunların o meselede hata ettikleri meselede bid'atçı veyahut da ehli bid'attan ne yapıyorlar? söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla onun için harici haricilere diyorlar ki ehli sünnet ve cemaat alimleri bunlar bunlar bid'atçıdır. Ve önümüzde gelecek tabii